59 skirsnis. Dar 1515 metais preliminariai suderinta Vokiečių ordino sutartis su Rusija buvo galutinai sudaryta 1517 metais kovo 10 dieną. Vis dėlto situacija nebebuvo tokia, kaip 1500-1503 metais, nors karas jau pareikalavo tiek pat laikų. Nusistojo tam tikra jėgų pusiausvyrą. Zigmantui II pavyko tiek sukaupti šalies jėgų ir išteklių, tiek pakenčiamai suderinti karinį bei politinį abiejų savo valdomų valstybių bendradarbiavimą. Smulkių kliuvinių tiesa užteko. Lenkijos Seimas, nepatenkintas padarytomis išlaidomis Lietuvai paremti, nutarė netaikyti realaus kurso lietuvių grašiams, prilygino juos ketvirčių pigesniems Lenkų grašiams. Taip sunkino atsiskaitimą su Lenkų algininkais – Zigmantas Senasis vis dėlto sugebėjo 1517 metų pradžioje šį reikalą sureguliuoti. Jonas Vilčevskis sėkmingai surinko gausų karių kontingentą ne vien iš Lenkų, bet ir iš Čekų, Moravų, Vengrų, Vokiečių, Mozūrų, Valachų. Siekdamas padaryti Lenkiją antiturkiškos koalicijos ašimi, Zigmantas Senasis stengėsi Lietuvą pateikti kaip katalikiškosios Europos bastioną. 1516 metais jis Vilniaus vyskupas Albertas Radvila ir pranciškūnai konventualai nusiuntė popiežiui prašymą kanonizuoti veliūnį į didžiojo kunigaikščio brolį Kazimirą. Reikėjo veikti energingai, nes 1516 metais pradėjo mėgstis Rusijos, Turkijos ir Moldavijos koalicija, kurios paramos siekė Vokiečių ordinas. Čia padėjo nepailstančio Eustachijaus Daškevičiaus reidas iki Cetatijos albos. 1516 metų pradžioje mirė Vladislovas Jogailaitis ir akivaizdžiai iškilo Čekijos ir Vengrijos saustų problema. Aukodamas dinastijos interesus, Zigmantas Senasis sutiko su dviguba savo ir Maksimilijonų regentyste mažamečiam Vladislovo sūnui Liudvikui. Atsakydama į tai, tautinė Jono Zapolijos stovykla netrukus paėmė Liudviką savo globon ir tai dar labiau susilpnino Jogailaičių pozicijas. Aštriai reaguoti Zigmantas negalėjo, nes grėsė tarptautinė izolacija. Laimė kiek sumažėjo grėsmė pietinėms sienoms. 1515 metais mirus Mengly girėjui, jo sūnus Muhamed girėjus neturėjo stipriaus valdžios, nors jis ir laikėsi sąjungos su Lietuva, paskiri Krymo didžiūnai to nepaisė. Susiklošiusi padėtis leido 1517 metais bandyti perimti iniciatyvą prieš Rusiją. Turėdamas Jonos Virčevskio algininkus – Konstantinas Ostrogiškis pagrindinį smūgį nukreipė ne į nuniokotus rytus, o į šiaurę. Buvo apgulta Opačkos pilis. Kariuomenė turėjo gerą artileriją ir nemažai pėstininkų su parako šaudinėmis. Tačiau marga jo sudėtis ir Jonos Virčevskio aplaidumas šių privalumų neleido išnaudoti. Medinės sienas rusai sumaniai apkasė molio pylimais, amortizuojančiais patrankų sviedinių smūgius – geriai įgulos vadai surengė išpolius, sutrikdžiusius apgulėjų stovyklą ir pridariusius nuostolių. Žuvo prityręs čekų algininkų vadovas Sokolas, Jonas Vilčevskio daliniai neteko daugiau kaip 60 žmonių užmuštaisiais ir daugiau kaip tūkstančio sužeistaisiais. Konstantinas Ostragiškis buvo priverstas apgultį nutraukti. Darybos su rusais vyko visus 1517 ir nusitėsė į 1518 metus. Tuo tarpu vis labiau aktyvėjo Vokiečių ordinas gavęs iš Rusijos subsidiją. Kryme viršų įgavo Rusijos šalininkai. Jau 1516 metais totoriai nusiaubė Podolę. Zigmantui Senajam teko atsisakyti remti Liudviko Jogailaičio kandidatūrą į Maksimilijono įpėdinius ir sutikti su ten ateisiančio Maksimilijono anūko, Ispanijos karaliaus Karolio pirmojo perspektyva, jo labiau, kad vokiečių ordino reikalavimus dėl Žemaitėjos ar Lietuvos, pakartojo ir Vokietijos imperatorius. Nors vykdamas 1517 metais į Maskvą, Zigmantas Herberšteinas Vilniuje Zigmantui Senajam apie tai ir neužsiminė, šis projektas jau pasiekė popiežių ir 1518 metais buvo gvildenamas Kurijoje. Projektas be abejo buvo nerealus – paremtas didvalstybinių lenkiškųjų užmačių paužiūrių, kuris jau netitiko Lietuvos politinės brandaus ir tarptautinio įsitvirtinimo lygio, su kuriuo turėjo skaitytis bet kuris valdovas. Juo labiau tuo buvo suinteresuotas Zigmantas Senasis. Sužlugus Opočkos operacijai, karinę iniciatyvą perėmė Rusija. 1518 metais 15 tūkstančių rusų kariuomenė vadovaujama Jono Buinosovo Kašino kunigaikščio Aleksandrų ir Baziliaus Opčinus, apgulė Polocką. Vaivada Albertas Goštautas spėjo sutraukti nors ir nedidelį, bet prityrusių karių dalinį apie 2000 žmonių, tarp jų Jono Boratinskio vadovaujami Lenkų algininkai. Lietuviai persikėlė per Dauguvą, naktį suklaidino rusus, padegdami šieno kupetas ir staigius smūgių žemė priešų stovyklą. Netekę 5000 žmonių ir apimti panikos – rusai pasitraukė. Polocko išgelbėjimą nugalėtojai priskyrė karalaičių Kazimierui. Kariai tvirtino, kad persikėlimų per dauguvą vietą jiems parodė stebuklingas raitelis. Šis Kazimiero hagiografijos motyvas įsitvirtino, o vėliau lėmė ne vieno meno kūrinio atsiradimą. 1518 metais Albertui Goštautui taip pat pavyko Čerkasuose susitarti su Krymo Hanaičiu Bahatur sultonu ir grėsinčius totorių antpolius vėl nukreipti prieš Rusiją. Tuo kartu atreimus rusų puolimą pavyko išlaikyti pusiausvyrą, tačiau vis labiau ryškėjo, kad šalis buvo įsekusi. Išdas buvo tuščias, vėl neapmokėti Lenkų algininkai grasino apleisę frontą. Didysis kunigaikštis toliau įkeitinėjo savo dvarus. 1518 metais, lakryčio 11 dieną, Brastoje sušauktas Seimas, jis tęsiasi iki 1519 metų sausio 3 dienos, apdėjo prievolinius suluomus pagalbę. Apie neišgalėjimą atlikti prievolės liudėjo Seimo nutarimas – atiduoti dvarą įskundėjui, jei šis parodys savininko paslėptus prievolininkus. 1519 metais sausio 12 dieną mirė Maksimilijonas, Zigmantas Senasis turėjo leisti Ispanijos Karoliui pirmajam tapti nauju Vokietijos imperatoriumi Karoliu penktuoju. Jogailaičiai jau nebepajėgė rungti su Habsburgais kaip lygus su lygiais. Lenkijos ir Lietuvos politinė izolacija didėjo, Paaiškėjo, kad popiežius Leonas X tais pačiais 1519 metais dėl bažnyčios unijus buvo labiau linkęs tarti su Rusijos valdovu, o netikėtis katalikybės forpostų, Lenkijos ir Lietuvos lemtingos persvarus. Laiškė Baziliui III Jis nurodė, kad po neturinčio sūnaus Zigmanto senojo mirties šalys patekusios į dinastinę krizę nebebus rimtas priešas Rusijai. Panašiai Maskvoje prognozavo Vokietijos imperatorius pasiuntinys D. Šombergas, pareiškęs, kad Lietuva nukariaus laikas. Kylantys Habsburgai savo ekspansiją į rytus vis labiau suvokė kaip vidurio Europos pasidalinimą su Bizantinės ir Islamo civilizacijos despotijomis. Pačios jos šalys sunkiai derino savo veiksmus. Nors 1517 ir 1518 metais Lietuviai Lenkai keitėsi pasiuntinybėmis, bet nieko konkretaus nenutarė. Karinė 1519 metų lemtis nebuvo palanki Lietuvai. Vėl įsiveržė krymiečiai prie Sokolo sumušė lietuvių ir Lenkų kariuomenę, įvilioja ją į pasalą. Konstantina Ostrogiškį pietuose prikaustė totorių grėsmė. Rusai, nesugebėdami paimti pilių, rengė gilius reidus viską pakeliui niokudami. Vangiai renkantis pašauktinėms – Jie buvo pasiekę net Vilniaus apylinkės, nors Jurgis Radvila ir prarado savo gurguolę. Rusai ponų jėgoms susirinkus nestojo į atvirą kovą ir pasitraukė. 1519-1520 metų sandūroje susirinko Seimas. Zigmantui antrajam netvykus, viskas apsiribojo bausmių nestojantiems į karo tarnybą svarstymų. Nebuvo surinkta pinigų krimiečių atmenoms. Ponų tarybai – Šiaip tai pavyko sukviesti pašauktinius į Minską. Šiame stovyklos ėme bajūrai buvo beveik prikalbinti dėl sidabrinės, bet viską sutrikdė atsisakę ją apsidėti žemaičiai. Laimiai, Rusija taip pat buvo išvarginta karo ir 1520 metų pabaigoje su ja buvo susitarta dėl pusės metų paliaubų. Paliaubos buvo sudarytos pačiu laiku, nes kaip tik tuo metu prasidėjo atviri karo veiksmai tarp Lenkijos ir Vokiečių ordinų. Lietuva buvo gavusi laisvas rankas ir kryžiuočiams tikrai nesinorėjo įsigyti dar vieną frontą. Žemaičiai sustiprino jau prieš kelis metus įkurtas pasienio sargybas ir neleido Rusijai susisiekti su prūsiškaja ordino šaka. Kai kurie Lietuvos bajorai samdė sargininkais į Lenkų kariuomenę, ją parėmė ir negausų savanoriai, tarp jų ir Jurgis Radvila. Lenkijos karas su Vokiečių ordinu žinoma mažino jos galimybės padėti Lietuvai aukų Vilniaus Seimui 1521 metų pradžioje, vėl reikėjo spręsti netlygintų Lenkų algininkų klausimą. Pastarėjai grasino, kad savo atlyginimą įsirinksia patys. Seimas nustatė terminą susirinkti pašauktiniams dešimtą savaitę po Velykų. Jis pritarė anksčiau Minsko Seimo numatytai sidabriniai, bet ją dar reikėjo surinkti. Nebebuvo iš ko aprūpinti pilių nes daug didžiojo kunigaikščio dvarų buvo įkeista. Pavyko šiaip taip sukrapštyti pinigus antitotoriškos gynybos centro Kijevo įgulai. Sklindant gandams, jog totoriai ruošiasi pulti, susirinkę Minskė pašauktiniai, sutiko apsidėti papildomais mokesčiais. 1521 metų pabaigoje Anikėjus Hornostajus bei Eustachijus Daškevičius nuvežė atmenas į Krymą. Tai buvo padaryta pačiu laiku, nes kaip tik neseniai pradėję valdyti Karingasis Turkijos sultonas Suleimanas I 1521 metais paėmė Belgradą ir ties Europą pakibo Osmanų ofenzyvos grėsmį. Lenkijai kariaujant nutrūko su ja karo veiksmų derinimas ir pasitarimai apskritai. Zigmantas Senasis liko vienintelę personalinę uniją įkūnijančią grandimi. 1521 metais Lenkai sėkmingai užbaigė karą su vokiečių ordinu. Lietuva tais metais pagerino savo padėtį, padėdama Krymui į Kazanės Hanato saustą pasodinti gyrėjų šeimos atstovą. Lenkijos pergalį leido Zigmantui Senajam atsidėti Lietuvos reikalams. Atvykęs į ją, jis dalyvavo 1522 metais vasario antrą dieną gardinę sušauktame Seime. Seimas paskyrė eilinę sidabrinę – jos nemokantiems buvo nuspręsta timti dvarus. Didžiajam kunigaišiui pavyko susitarti su daugeliu ponų dėl įkeistų dvarų, jis susigražino Uteną dar sūniškį muzirį, melniką, krečiavaišiškę sukmergę, merkinę, punę, žiežmarius, lydą, bielicą, anikščius, pervalką, ostriną, kreivą, liubošanus, mohiliovą, užpalius, penionis. Perleidę šiuos dvarus ponai gavo iki gyvos galvos jų vietininkų ar laikytojų pareigybės. Į Maskvą buvo nusiųsti pasiuntiniai. Dėrybos pasibaigė 1522 m. rugsėjo 14 dienos sutartimi, numačiusią penkerių metų paliaubas nuo 1522 metų kalėdų iki 1527 metų kalėdų. Karui sekintos pusės – sutiko užfiksuoti esamą padėtį. Smolenskas liko rusams, belaisvės nebuvo keičiamasi, čia išlošė Lietuva. Smolenskas buvo didelis Rusijos laimėjimas, todėl jai priskirtinas teigiamas dešimties metų karo balansas, tačiau tai neprilygo 1500-1503 metų karo rezultatams. Lietuvos valstybė pasirodė su neper didžiausia Lenkijos pagalba sugebanti atremti Rusijos koloso puolimus – Su tuo buvo priversta skaitytis ir Lenkija. 16 amžiaus trečią dešimtmetį ji nustojo kelti aneksinės pretenzijas. F. Luominės integracijos įsitvirtinimas. Mykolo Glinskio maištas ir dešimties metų karas parodė, kad lietuvių ir gudų elito socialinė, teisinė ir politinė integracija yra akivaizdi realybė. Lietuvos politinė oligarchija, nepaisant jai būdingo pavienių grupuočių varžymusi, sugebėjo suderinti svarbiausius bendrus interesus ir rasti būdus jiems apginti. Tuo pačiu ponų taryba atsakingiausiais momentais išvairuodavo susiklaušiusią situacijas reikiamą linkme. Čia padėjo ir Zigmanto antrojo asmenybei. Lietuva susilaukė tinkamų valdovų, suvokusio jos reikšmę dinastinėje politikoje ir mokėjusio šį bendrą šalies bei dinasto interesą apginti. Dinastiniai reikalai vertė Zigmantą Senąjį ir trečiajame 16 amžiaus dešimtmetyje atsižvelgti į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Vengrijoje jo pozicijos dar labiau pašlyjų, 1515 metais spalio antrą dieną mirus pirmajai žmonai Barborai. Antrosiomis savo vedybomis Jogailaitis stengėsi rasti atramą Italijoje. 1518 metais jis vedė Milano kunigaikščio dukterį Bona Sforza. 1520 metais jiems gimė sūnus Zigmantas Augustas. Išnyko pavojus užgesti lietuviškai lenkiškai jogailaičių šakai, to tikėjasi jos priešai Vokietijoje ir Rusijoje, nusivylė. Lietuvai atsirado proga dar geriau pasinaudoti savo dinastinės atramos statusu. Susiklošiusi situaciją Lietuvos poniją ir vis daugiau įtakos įgyjančią baną – padarė laikinais sąjungininkais. Valdovo šeimai rūpėjo tėvūninės savo teisės Lietuvai realizuoti konkrečius Zigmanto Augusto įpėdinystės pripažinimu. Ponų taryba siekė šią iš esmės priklausančią paslaugą atlikti ne šiaip duodant, o už kažką parduodant. 1522 metais mirus Mikalojų Radvilai Gonionziečiui jaunesnėjam Vilniaus vaivada ir kancleriu tapo Albertas Goštautas, nuo 1519 metų buvęs jau trakų vaivada. Į jo rankas ir suėjo visi šių žaidimo siūlai. Bonus patikėtinis Lenkijoje Laurinas Menzileskis Lietuvoje buvo savas žmogus. Jis kurį laiką sekretoriavo Aleksandrui II ir Zigmantui II, priklausė Vilniaus kapitulai. Jis padarė ne vieną paslaugą ir goštautui. Lenkijos senatą reikėjo pastatyti prieš įvykusį Zigmanto Augusto pripažinimo Lietuvoje faktą, nepaliekant ateityje kitos išeities, negu rinkti karaliumi didįjį Lietuvos kunigaikštį. Albertui Goštautui pavyko reikalą sutvarkyti aukščiausiame ponų tarybos rate slaptoje taryboje. Tai turėjo toliau laiduoti sėkmingą klausimų sprendimą Seime, trukdžius į Konstantiną Ostrogiškį, nenorėjusi gadinti santykių su Lenkijos senatoriais, perkalbėjo patsais Zigmantas Senasis. 1522 metų vasaros pradžioje Vilniuje buvo sušauktas Seimas. Daug laiko pareikalavo ruošiamos Lietuvos įstatymų kodifikacijos varstymas, tuo tikslu didysis kunigaikštis išleido atskirą ediktą. Bajūrai apsidėjusi dabrinę, kurią tuo jau surėjo atsiskaitimą su Lenkų algininkais, neužbaigtas – ne 1522 metais. Šiaurinės gudų žemės pradėjo atsigauti po karų. Etnografinė Lietuva nebuvo patyrusi karų veiksmų, 1522 metais buvo baigtas statyti Vilniaus gynybinę sieną. Sunkiau buvo pietuose, kur vis dar grėsė Krymo totoriai. Pagerėjusi gynyba jau nebeleido jiems taip siautyti, tačiau užpuolimų pavojus vis dėlto slėgė Kijevo, Padolės ir Voluinės žemių gyventojus – Padėtis pietuose gerėjo atsirandant vietiniams algininkams. Jau pirmą 16 amžiaus dešimtmetį Kievo vaivada disponavo nedideliu pinigų kiekiu, leidžiančių jam išlaikyti pilyse negausius tarnus ir valdovų dvariūnius. Palaipsniui jų skaičius saugų. 1524 metais paleidus pašauktinius ir Lenkų algininkus, pietinėse pilyse jau galėta išlaikyti 2000 tokių profesionalių karių. Savųjų algininkų atsiradimas ir jų verbavimo galimybių didėjimas gerino Lietuvos karinę ir tartutinę padėtį. 1523 metais žuvus Hanui Muhamed Girėjui, abu tarp savęs besivaržantys jo įpėdiniai, brolis Sedet Girėjus ir sūnus Islam Girėjus, prašė Lietuvos pagalbos. Pasivė Lietuvos politika šios kovos gerai neišnaudojo, tačiau rado progą kiek pagerinti padėtį. 1523 metais pas Nogajus buvo paleistas šik Ahmatas, kad kenktų Krymui. Krimiečių išpolių pasitaikydavo, pavyzdžiui, 1524 metais, tačiau pietų pasienis tapo ramesnis. Reikalai Krime klausėsi Lietuvos naudai. Iš pradžių Turkijos sultonas įtvirtino abu pretendentus į sostą, vėliau laimėjo Islam gerėjus – su kuriuo neblogai sekėsi susitarti. Baigti kodifikuoti visuotinę teisę, kaip norėta, nepavyko. Ji nebuvo patvirtinta nei 1522, nei 1524 metais, nors pats didysis kunigaištis ragino tai padaryti. Seimo nepritarimas parodė, kad kažkiek pradėjo lemti platesnių bajorų sluoksnių nuomonį. Ponams, nors jie ir pasiekdavo, ko nori, teko jau aiškinti ir spausti. Valdovui gyvenant Lenkijoje, ponų taryba buvo priversta spręsti visus klausimus ir specializuotis tai darant. Augo jos atsakomybė. Negausių ponų ištekliai prilygo visos eilinės bajorijos ištekliams. Ponams esant daugiausia lietuviams, luominė integracija vyko dominuojant lietuviškam gaivalui – Todėl ši integracija stiprino visos bajorijos suinteresuotumą Lietuvos valstybingumu. Tokiomis aplinkybėmis net ir kilus trečiojo dešimtmečio viduryje dideliam Alberto Goštauto ir Konstantino Strogiškio konfliktui, šis konfliktas, nepaisant Goštauto bandymo tai padaryti, neįgavo tautinės kolizijos požymių. 1524 metų pradžiaus Vilniaus Seimas įsprendė Eilinės sidabrinės reikalingos algininkams išlaikyti pasienio pilyse klausimą. Greta negausių Lenkų algininkų sugebėta išlaikyti 2000 valdovų dvarionių. Tai žinoma, tik minimaliai patenkino gynybos reikmės. Pilių būklė buvo kritiška. Net ir būdamas Lenkijoje, Zigmantas II rinko informaciją ir žinojo, ką reikia daryti, tačiau visur reikėjo įtemti jėgas. Visą tai reikalavo, kad jis būtų šalyje – Sumanimas sušaukti Seimą Brastoje 1524 metų pabaigoje sužlugo. Gerai nesuderinus, neefektyviai veikė 1525 metų pavasario Seimas. Ponų taryba susirinko Vilniuje, o negausūs bajurai Naugarduke. Šie metai tapo Alberto Goštauto ir Konstantino Strogiškio kivirčio viršūnė. Goštautas apgailestavo, kad buvo padaryta išimtis nusipelniusiam stačiatikiui tapti trakų vaivadą, nors anksčiau pats buvo pritaręs tokiam Konstantino paskirimui. Į konfliktą įsikišo didžioji kunigaikštienė Bonna. Nuo šiol didikai savo reikalai slapta ir net viešai pirmiausia ėmė kreiptis į ją, o ne į Zigmantą senąjį. Pastarasis 1525 metais visą savo dėmesį buvo sutelkęs į Prūsiją, kur vokiečių ordino magistras Albertas Hohenzollernas – perėjo į reformaciją ir pasiskelbė pasaulietiniu hercogu. Griežtai nusistatęs prieš reformaciją ir susidoroja su kilusiais dėl jos neramumais karališkųjų prūsų miestuose, Zigmantas Senasis netrukdė Albertui Hohenzollernui, tačiau privertė jį prisiekti ištikimybę Lenkijos karūnai. Lietuvai toks Lenkijos vokiškojo vasalo pasikeitimas šiuo metu nepadarė jokios įtakos.